Gabon, gente modu hamen gatoz beste bateaz, gaina gaur eh, epikure, eh? zure saspiak bat etorri gara, beste batea gaur bai, bai, amen. Baina, bueno, e, ongi etorriak danok, metal fabrikan gaz. Onda ongozan. Eta onda ongozan zuizilik goti, eh, bizka bai, parabe, bai. parabe. Baina, bueno, guazen hautzak arrotzea, eta ongi etorri, guazen disfrutatea, eta gaur, Gauza asko ongori, sekule estoguenak esan garrantzitsua. Eh? Baro ere gozan, ondo gozan. Da Ah, bale, Ondo gozan. Bagoitzak euskalki, eh, saspiak bat. Bagoitzak euskalki ba, bat. Zabatez Eh? Ez, nik, ni, nik, nik, nik, nik, nik, o sea, hola, es. Marroia. <laughs> Cristo Marroia. <laughs> bueno, gaur abesti pilo da, kagus orduen eh, ez. Eskara inbeste luzetuko abesti tartien, eh? Hemen eh, welderrek egin joek argita garbi itxizkuse hasi aurretik orduen. Bai. Aurrekoan asko luzetu ginen eta asko beste gauz asko. Edan, zenuen. Eh, por cierto, eh, lehenengo galdera garrantzitsuenan iruztetan, zea, eh, hola esango dugu. Intur, zuegon zinen entzuten irratzaioa zuzenean? Ez. Oso ondo. Zuzenean ez. Vaya extremilla. Orden Recoge tus cuchillos y vete. <laughs> Orden bat, pesan egon entzuten zuzenean. Oh, hori da. Baina, pentsa genuen bat eukiko endule da hori bez, tío. Qué triste, tío. Ba, ah, bueno. Bueno. Que ya es algo. Lea, emaiok. <laughs> A ver, zer, da kasu duke. Atara zuzu, Ez, aziko gara orduen ja... Meta la kasu e, ez, metala. Ez, izan, gaur herriot em, talde bat, eh, azkenengo aztien, nik beti egarri azkenen, azkenengo momentuetan duten kantaren bat, edo talderen bat. Osa, ezer berririk. ez, e, eta taldie, uste, alemana diela. Eno gozo informatazo. Seguro. Se, Osa, o sea, zuen. Es. Osa, peatu zuen orduran eta ondik gara txeko lanak beste zuen. Pasado este informazio bat justo kontrakoa. Ba, gizu, interneta eko gule gaur egun mobiletan danok. Abai. Ah, eta pentsau lehenengo aurkestuko dena besti izango dela bigarren. Edo, bueno, al revés. Aurkeztu goten abesti izango dela lehen behitzuten egon zena, baina besti da. Osa, bi abestia aurkeztu eta justo esta bitxu dela. Baina, Ba, bueno, diez, pentsaten dut, alemanak direla. Hore, politiko bodo jarri de zede. Eta, ez, eta dolako, er, black metal rollo bat, bastante, i, honek azeko rollo raro. Se <laughs> gustate jaz, baina, bebai beste parte batetik igual, ez asko, asko entzuteko. Ba, bueno, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, Bai. Ereñoko chapa bat. Venga. Nire ereñoko. Itzi ba berrotzen. Deja ma bro. Eh, Cojones, nire ereñoko alemanagas taldi da der weg einer frei heit. Ola, ¿cómo se dice? Eta Título arresa bada. Eh. A ver, bai, joder, monumento. Ba, se se res, eh, ikusi zue. Bizen sartu, ba, bizen. Te va mucho coño. Se minutuko da, sa guste bide. Bai, bai. Danke. Danke. da? Is eine post black metal band aus Gurtzburg, Bayern. Hori da izan... Wait, you? <laughs> Aspirina modu. Bueno, bai, eh, bai, dum, bai, dum, bai, dum, eh, eh, bai, dum, bai, dum, bai, dum, dum, bai, dum, bai, dum, bai, dum, bai, dum, dum, dum, Ba, zer, ze iruditu diatzu, eh, edo, balz, zer? Eh? ba, aurrengoa Basuzik azten, basuzik azten. esan, e, jarri deueneak eleak, adibidez, nire gustuko da, neu ekar dutena baino, ba, bueno, korpik de gaznatorrik eh, eta bien eh, lehenengo, bueno, lehenengo, bigarren eh, sanda zingela, urrengo diskoko zezaitz be, finlandez ez dau jarritxe, da kriston izena deko da. Bueno, ira, irakurri, eh, <laughs> irakurri. Eh, to, topako, tego niño, bueno. Osta, gaur retoak inetorri gara, eh, bai. alemanez, <laughs> finlandezez. Esan do nik, osasko gaukagure Itxero nintzuren txanda el arte, <laughs> ze honek bai, sorpresibo gada, bai. Bai da, bueno, urrengo bezize finlandez ez bai. Eh, da, bai. Zeuri uste, imaginetat, alemanez izendala da neu dator gaur adibidez eh, korpilglani e, eh, urrengo bigarren e, eh, zean da singela aita deko, deko naizena aita bai. bai. Hori, Asi, ez da euskeraz edo ez da izelan e, Honi jo, egiz esan, bueno, euren diskoa rankarrumpu izango da urrengo diskoa. Be bai, apur beti iguale, egun darruko, iguale, da berri, berri txuko bai, euskera. Hort, hort, hort, hort, rankarrumpu, portuko rankarrumpu. Rankarrumpu. <laughs> rankarrumpu apurtzen mazu kontuz. Da bueno, da honek eh, deko deko guse eh, oitzute eh urtero beti disko barrizatatie da bueno, beste disko bat da bueno, neure ja honek eh, honen rolloa basto segitzen hain besterik, baina ez hau ba segaitzik ez, ez dugula karko metal fabrika batera. Así que bizen eurrera Korpiklani aita Xavi, Romerio. Hau da folclore etxo, Hau da Ahí Aita pasó que era posible. Ahí está, ahí está, ahí está. Satan Ba, hori zen eh, da. Korpiklani, Da rankanpunkun. Rankanpun. Portuko rankarrum. Rankarrum. Portuko rankarrum. Portuko rankarrum. Portuko Ba, bueno, zure txandi, eda, eh, intxur. Eh, esto zure zer esan bihar? Osa, benetan nolan directamente aurkeztuko dugu abesti bat eta jazta? Bai, alako... Zabit, oran... Soso, eh, nare, bai. Nire, nire txandan emiz hori? Ah, barkatu. bueno, Zai, zabaldu, lata bat, jo que sé, tío, zeus, eh? Txikito que zango txuselako adizen, zebere guztu, beran guztu gau izango dizu, seguru. Korpiklanik, Ah, bai, korpiklanik nire guztetan jazten batez belen baina zuzenien eh, paroa bidar bai, ikusite ez da bai. biztan txasko arando. Besteko, ez egaltzen. Ba, bizetan. Beti una supermotibeta bas, gaixe botateko goagaz. Eta... Zerbezie bero. Bai. Euda, pero oso motibeta dauz. <laughs> Lartxu. Zerbezie. <laughs> Aukeran ez. Bueno, ba, niri gase... Zasan, gabari, kabarunkun. Ja, magu gabarit, paparruski. Zela... <laughs> Pasa lo limpio. Zela... Bueno, ni nire noa. Gure, gure txorradak. Vale. Da, Ni juego naz, death metal teknikora Guerrero, da death metal técnica kuniese da, Zein da? Ungarru. Es eh, estatu batuak, Parasma, death metal. Parasma. Uy. Es eh, Baltimore, es death metal bai, Vincent. Técnico allá, bueno. Florida está. Es. Florida, bai. Bai, obituari esa de buena, death metal técnico allá. Ah, da bota. Canadá. Ah, Canadá. Cataclysm. Zer da? Zer da zer? Kanada. Kanada? Bale, bale, zei. Disculpen. Eta hor apurbeti bilina e, eh, aztertzen zer dauen eta zer ez dauen. Bakarik. Eta hor topeot ki... Kigitorous, Kigitorous. Se gaur de perbago O sea, se Topaten, eh, o sea, esa es su Spotify. Es bilatu y Dazu, ¿sabes? De Freiket, Corpiglen y Dakilit. Paparruz kuiz. Kilitoroz. <laughs> Kilitoroz. Ez ez. Google eri... Google eri datzitzat. Inteligencia artificial, pomba. En un planeta. Eta horra gertu dies, errenda bat gertu die azte death metal teknikoan kanadakoak eta kilitoroz topet. Gaur eguneko teknologize, ba... Zosetako balizu da. Horretarako, aprobetxin, bai. mira. Da, honek kuriosoa die, zapati esartzetxie eta ezagun edie ba, bai. referentzize komedizeri eta kultura popari esartzetxelako. Uh mhm. -huh. Eta hor sartuko gogoen kantie, ditzen dela, it's not Stanley, it's Stan Lee. Oh, Ubrik! Dale, wey! Bai, Filipe gozu, eh? Bai. gendu moduen eh, an, eh, menos espacio ¿Ves? y menos técnico. Ba, Kikitoruz, eukizu behar. Zelan? Kikitoruz. Kil, Kikitoruz. Oh, Kanadatik. Eh, brutal, eh? Ah, bai. Kokota. Bai, guapo, onda, tu. Brutal. Bai, bai, bai. bai. Ba, bai Arantxo eh, usted, tamango eta vuelta bat honedi. Bai, nigu dai. Eh, torriaz burure asko... Eh, Sado Beba? Es, es. Sado of intent. Dezkorien... Dan... Oh. Azkera gonsa. Edo, edo zelan ziren mental cruelty da olako tal diretor burure. Ba. Egi bota otor dagoa horta. Ba, bueno, ni... Egi bota otor Ni ona purtza, no? Ni purtza, no? Ose, danok penta desu, amene ah, brutala, ez da izan bestialako, baina, bueno, nik eh, rapcore eta funk metal apurtxo bat egin gaut. Eu da eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, da eh, eh, Eh, askorek esatuko dabe, mila behatzeron dela eta behat azitxako talde bat zan, la osatu ben taldie, eh? eta hortik aurrea moi disko eta dabe, eta bueno, ba, eu da Kalifornia dita doz, atope, eta bueno, espero gustati, eure, welder! rápido. Ba. Eh, hamen da kasuen ere pena calle Jeru. Honek ekarriko da ez burune honek taldiek funkillo da gero urtesienak eh Andaluzitik. Plan echándome. Por ejemplo. Fucking family, o sea, ¿sabes? de fuck no sé qué family. Hola, José, ¿sabes? Tal debate, ¿no? De Kelly family, bai, De Kelly family. <laughs> La tribu los Brady. Eta la cosa. <laughs> Vai, vai, vai, vai. Vai, bai. ulertzeizut. O sea, eh, ni que se no te quipuche ni. Ez, ziberu zan zua, eran. Ez, bai, bai, eh, bai. ziberu jarri doztie, etiketan. Es, etiketarik ez dugu jartzen, amen. Etiketan, magoie. Eh. Eh. Bueno, abago zurrengo abesti segaz. Aste honetako aurrerapen bat, uki dugu aste eh, honetan, eh, bertoko inguruko taldie. Aste honetako aurrerapen izen da, zapatue pasadala izete barikure. Ez? ez. Aurrerapen egokia. Ego azte nien e, kaleratu eben euren urrengo diskoko aurrerapena. Eta ja aurreko diskoagaz, kontinuum frakture deitzen zan diskoagaz, niretzako ja salto politz baten bien. Eta oingo diskoa aestetiz izena jarri dotzie. Eh, Orion Childen inguruen abilu erbetan. Eh, Orion Child. Orion Child. Orion Child. tipuri. Martxoak, martxoak gogoratu, martxoak amazei zen, hemenuko uko dugu zela talde horretako bi partaide, beste talde bategaz joten. Inkurset. Inkurset egaz, baina egin daben aurrera pena, onino beste salto bat emon niretzako, eta niri asko guzti enoa guzurrik esaten. A estetiz diskoko aurrera pena, Aztetik. When the tide arise abestize aurreratu dabe, bideoklip eta guzti, orduen welder, sartu eta entzun, orion txai. Berbagitxik gaur, eh? inglesa. Eh, Maia. Maia. izena honek? Eh, Durango edo Durengo. Bueno, le aguasen no rengo aguas. ba, ni toco de hasta. Ya, ya vuelve. Igual eh, chan chan chan. Welder, eh, Welder de las, Welder eh, esas tu Welder retas. Tu, eh Eneko, Eneko, Eneko meses enchufo berriro Welder en cable al Entxufarot, entxufarot. Entxufarot, Enchufalo, te enchufalo. Enchufalo ya para le interesa, hasta que eso le iba a sonar que Sí. Onda que va. Eh, chan, chan, chan. Eh, aquí eh, no hay ni que está aquí ser. Neri ese piñi paquito de chocolate de la movida que es, eh. Bueno. Choquito el pa que la pa que Los galtas hostien. Paseko gara. Si bien ruec. Es vale, vale. mes de tal batene eh, orques venera, Elizabeth Sena. Oh. Mister Juan Gogarela, Eurelen, Concerture. Eugenien, Lucala, Nikuste. Lengua, Sartuet disco barriko lehen konzertu izango da. sea, aurkezpen, bai, bueno. Vale, vale, sí, sí. Bueno, gana tu luna, no. Ya esto eso, ¿qué Es. Este buen berba. Bizen zeuretzan dira da. Zuekengo zure. Barkatu ba. Iban. Jarraitu dezazu. Ke dizen esa, zeran da, disco ni zena da. Urrengo turren eh, Turradie. Eh, turradie. Ahí más pillao. Disco ni da am alaba, ua, amaren joan ezaten. Alabaren. Alabaren. Alabaren enegas. Se ve se alabare. Alabare, Claro, ah, Alabaren. Ba, Ezkerrik asko, Ivan, jartza jartzaite gure hemen mendik. Bueno, dago que Bermion en un generalean, no son dos Es bien jarri horren atretxoak, antza bizar. Baina beste sou bat oparitu dozkuen. Soue, me aurio da hori nartizen soue petiongo da, da, da bermiotara baduzen. Hori aseguratara, hori aseguratara da bermiotara dauren e, terrenoan zeu da. Baina pizar izango da, ba bueno, lehenengo zuzeneku edizko barri zegaz, seguramente zuzenekoan estetik ebe bai aldotuko da bezeu zer, ez dugu mongo berri gehizau. No nahi duen bizar joan edo azte bete barru rock bi herrera, ez da? Gazte izan pixar sortziretan bai, bai. puntual, eh? Hori okita. Azte bete barru nun? Santanderren. Santanderren? Eh, Santander, Kagarri, volver. Eh, Bier, rock bier de New. Ah, yeah. ah, bueno, hongo dios, gero gehiago bai. bier de New. Gurruen urbilla. Ikusteko. Kagar <laughs> bier de New. Ah, bueno, bai. Egi desan, gogo asko gaz gauz. O sea, un dogo gauz pre... Bueno, gogo gaz gauz preparaten... En Ensaiak gudori, da, bueno, ondo... Bueno, bai, eta mal flores onen jo, da, egiz eza... Ez Herriko errekon bueno, batzuk ez da esango betala da Leak adibidez honetan ez dugu esango beste grupoan metal hasi esan izan da ez dut uze ni bai izate hot denetan ikutzen dugu ez da hori eta margarren bueno, hori betxu egin dizela gauza bat gentiek e, gure badu jakin metala bada ez joan dizela konzertu eh? Bai. eta listo pakotxak e, eh, pentsatieko nahi deuena baina etorri konzertu da ikusi baina laizu laizan baitzen da da bai da da ezen da ezen da da da Iru eta maramarka musika estilo asko ikutzen deus bererara meaurio hoienak. Eta, ber, toke bat inkuso dumena, bai, endikari homenaje bat eginez ekibala, baina egizea da natariteko la apurtxu bet. jarriko ez, do, Sartu, huelde. azake barrurre. Berbetan hasi lehen Pekatari, sartu, Elizabeth. Yeah. ba, eskerrik asko, Ibange. Eh, ura, bat jartzea gaitik, hola, zea. Elisabeltzen barri ze? Bueno, eh, Alabaren. No, es urtengo da, nizkoa? Urten da... Amalauen urte zan. A, ah, urte zan? Agunien, agizu, maite mindu entzat. Ja. Eh, bueno, beste dano, ba, bueno, ba, aldogunien duzko dugu, edo, dugu. Eh, Edo regaleko txue. <laughs> Diga, dale. Esto sí, regalego. O sea, o sea ya, me ya me jode. Hago un disco de regale, tío. Bueno, o sea, no me Esto gure entzun geixe, guiño <laughs> Esto gure geixe entzun, es, es. de hecho... es ahí entzun, señen eixo entzun, tío. Vai, de hecho, disco, O sea, hartu naben... Kopixe que te burte zinien, hartu naben disco... Bera disco físicoa. Dipinaben buletzen, Bi disco... Bi vinilo originalagas batera e, zure naiziri Josuri jo guztetiakon e, eh, gorrize, kolezionistana, bai. eta besti gazbatera, batera, ba, nire kalabera txua sortak, ba, nire kandela bat ipin Bale, baina zure bizi zezak zuen. Bai, bai, <laughs> bai, bueno. Ez, bueno, eskerrik asko iban, ipitxarren. Gerro jagin, esto jagin, esto jagin ipiniko zule. Eta guai, bai. Bakarrik abesti inguru. Ba, bueno, oine nirito gete jazteles. Eh, Ixi zezateko. Eh? Nirito gete jazteles berbaitzi. Eh. Osta be. Osta be. Ixi zezateko. Nik oine aurkeztuko talde bat. Azegaitasuna. Eta... Enfo. Enfo. Tienes que poner enfo. Enfo. No, tienes que poner bueno, no. Al, al eh, vale. Eh, aurkeztu goten tal da, bimile da lauen, eta bien usteo diskoa, bimile da lauen sortu ziren, edo, da talde bat, egon zena, emote, amaten dezte mikroa? Baiz. Ah, eh, ah. Talde bat, egon zena, ba, izango ziren, ba, egon ziren izateko, Espainia eh, eh nivelien, hostia, el, sepul el sepultura es, el esimno de español, estáis er, bueno, Niri asko guzti jazten, da ganera ukitxe bizena abestizek, osea, izena taldiena eta abestizen tituloak eta guai egon ziren. Osea, ziren eh, taldien izena zen terroristars, eta eukibena, gauratzen ez eukibela abesti bat, ditzezela, siente el aliento del, del norte en la nuca, <laughs> da, ser bastante potenti, eh? Da, ba, bueno, nik ez dut aukeratu hori abestiz, eh? Aukeratu den abestiz beste bat da, da, derrotistars nu mierda. Hola, nahi zen da, besti ze, bai. eta da terroristar zen da, besti bat, Madri eko talde bat, <laughs> eran kojonudos. Eta, ba, ba, eurrera, eurrera. da, eskerak que era que están amen eh, dos baina bueno. Ba, ondo etorri xe. Cristo en terrorista, si bai. se Patos, patos. Bai, ah, bai, bai, bai. Bai, ni gusto bai, baiet. Ni hori bai iruditzu ja. Bai. Se <laughs> iruditzu ja. Arri arri arri arri. Gurragarri. Beste zu zer egon zari. Bai. Bai, zauri pelantxak horretzen dibilia. Bai. Usa ales, usa, zauri zua bestizia, da ganea eskapa bitxezu eh, se, zuzatie marroi eta gero zupira, eh? oza, zer da hori. Ba hori bueno, hendik, nondik abiz? Ez nondik? Frantzitik, Egon gara Madrid, Madridetik esan zuen Madrid, Madrid, Madrid, Ez? Eh? Ez? Bai, bueno, Madrigerak. Ba, Madrid, Madrid, Madrid, ba- Madrid, ba eh. Madrid, Ulala. Saint Etienne. Non? Talde frantzes bateaz, ja honek ezagune diez. Da itzen Brutal Death Metal Greencore antzeko geuse bat. danator, eh Nostrom. Benítez taldea, ¿vas? Rafa Benítez. Pa ese Rafa. Bai. Buen entrenador, mejor guitarrista. Disco Barrisia atako dabe apiriena 12en da single atada bena deitzen da eh ontze izango eh. Scars, eh abestize da, bueno, ia zer idutzen zaizue, eta eh, eh, atzo urten zara, e, singela, single bells. Da, ia, ba, eurrera, ia zelan... E, Ione gaztaldi gazpenetan, metal fabrika baten jarri zenun, akordetan az, eta zan ez Nortzu nortu dionek, da, zen da, da, Rafa Benitz. eta urrengo egunien, horreitzik akordetan. Bai. Rafa Benitz. Puede ser. Bo, bo, bo, bo, Txarri bodaza. Txarri bodaza. Ez ba, bueno. bonek ikusten jo ginen no, no. eh, artxe batea, eta egitxe zan, brutala izan zan, zirkustazioa gatzik urtenen berri izan gendu, baina... Non? Londonen, Londonen. <laughs> Zu London zara da? Ba, bueno. Ze iruditzu zaizue? Niri gustaten Bai, nire benitea ez da izen bat bi errezik usieta zuzenien. Bai, bai, bai. Da, bueno, hori hau izen da, eh, azkenengo singela, eh, apiriak amabizen urtengo da Ekbon euren lehenengo, oza urrengo lana. Da, bueno. Ni gogoratzen naz, ni, ja, berba etxearen ez, nono kemiko se, berba. Seguro, seguro gogoratzen ba, ez. Ni <laughs> e-, e-, ez gogoratzen naz, nahi zikontu. Egon zan baina egon zan baina ez tegu gogoratzen. Usue ez, ati? Ez, vale, vale. Bueno, ba, anai... Ba, anai <laughs> <laughs> ez, ni anai zireta zurrezea jobien Euskal Azaulten. E, eh, Euskal Azaulten. Durango nahi festival, bi urteetan izan, lehen urtien joven duen Eta bigarren garren urtien, ba, egon ziren, e, eh, zorgerzeta. Eta anai zirek zazten, ba, flipabala, roman, no seke, ditzen da, bateriztien, dola zeu zer eh, flipara Rafa Benítez, ¿verdad? O sea, sala begire estenariziotik eta sala kajien pegada guztiek, bai. zirela, distantzi bardinera dana perfecto, o sea, ba, muy oso, no, eh, De hecho, está fichaba bien Hau bateriztie, horako beste talde bat, oskura, edo horako bai, talde baterako fitxaba bai. bien nik soltaten dut, igual guztiz guzurrea, bai hor izan dut. <laughs> Fran Frantziatik. <laughs> Ez, ez, ez, ez, ez, guduten esan da, e, eh, zeu entzun dutela, bai hau seguru. Ba, tranquilizkara eta eh, zetarizek. Frantziatik, eh, beti metala arloan. Total, total, parkatu, e, entzuten dut zen guztizek, nahi badozu, hau, e, interneten, interneten bilatu eta mesedes bisaldu. Zozo baten Komentario de texto baten. Memoria gero WhatsApp eta gero nei ba, ba, bueno, Francia ti beti datorre eh, metal metal arloan beti geuse onak, geisen bai, bat. Da WhatsApp pio esatzen asko frantsesik, así que venga, inchur. Sartuko zu. Zer bai, Bueno, nizte eh, state frantzitzik edo Ameriketatik idatzi guztien honen talde gaitzik. Azken aldizun bai, eh? Bai, ez dakit, eh, bai. Bai, eta nintzen xagau, eh? Ipar Amerikan eh? geratu naz, tio, estanketa. Zer, Andri, esan bitzazu ja beste alderantz guteko bizitzera. Bueno, eh... Ez. Eh, momentuz, ez. <laughs> Eh, <laughs> momentuz. Momentu bizitzera, mena, nien kasu. Yes. Yes. Egual dio bira. Ba, eh, ikusteke. <laughs> Baina, bueno, bueno, haiek, eh, oh. da, taldi, haiek gae Eh, baina... berriñe bala. Etxeko lanak ea obeto edo Baina, baina ez dakit eh? onan esaten dan, edo... Edo? nik... literalmente letra di letra. Entzun, <laughs> laba... Eskatu bastas un bolígrafo lako, entzun. Nik ez el bolígrafo. Zeran orduen? Buruen nia. Atxika eon. Atxika eon. Atxika Han Eta abestize... Eh? Eh? <laughs> Lo que nos falta and Worms. Ah, bueno, da. Hori ingleses da. Ba, Sakatu. No bai. Of beasts and worms. Edo, beats the beats. The beats. Nekeri Te gustoko? Entzor, nik hau talde, agoratzen az... Oinda, la urte batzuk, eh, oza, esagutu nahi, me flipaba. Dale, hau zabe... Eh, eh, eh, Baina, eh, oin? Eh, hau ez tot ezagutzen izan, egiz izan. Ba honek oki izan bideoklip, <laughs> oso guapoak, plagetik joten dolan da ba, super divertituek ziren. Ah. Ah. Ba, bueno, ni nebe... Be... Sarrera ah. da bertan gelditxuko Carolina del Norte gelditxuko Carolina... Ah, Charlotte Hornets. Kokatzen zase, kokatzen zase, ba, bueno, hortxe gelditxuko naz. Da eur daitie Valiant honek 2000 eh, eta batin sortutako talde batie, 2000 eta eh, masa hilarte egon ziren. Eta eudak daak etxen daben, e, ba, nahiko rock klasiko eta heavy klasiko etxen dabe, hasi que espero gustatie, eta zeuekin Infinite Valiant Thor. Ba, dume da, za, Valiant Thor. Valiant eskerrak non horre karre deuela zuzer desbardinez, betiko izto izek hartzen duguna. Eskerrik asko eneko, kristona abezu gara. Estas atxe, plazara zauena da. Ba, <laughs> bueno, bai nire txanda da, eta amen... Nik usto zauzien dan hori guzteko edatzen talde bat izen aldala, eta gainera da kolaborazio bat... Eh, gaur publike dabe. Arritxuko dutzu epilo bat. Gaur publike dabe... da aurrera pena, bueno, pare bat abesti aurrera. Taldi, be, bai, aurre metala. Taldiek, ez, bueno, igual bai, nire kasuen bai, zo, a ber, nire guztuak ikusitxe, bai, zera Power metala da. Zo, abekarten, bai, ikusiten nien eta batez be kolaborazioko taldi guzti jazte, kolaboretan dagoen taldie. E, eh, abesti ze abortez. Oh, mama. Azkenengo aurrera. Ba, pena, ekar... Eta gainera, Ekarteko ah, egonaz, eh? Abai. Abitxu. Abestize, <laughs> abestionetan kolaboretan deu... Eh, Sadistik. Ez, Arritxuko eh. batzu, baina asko guztetia azten talde bat da, South of Intent, intent. abestiz, eh? Of Invent. Osa, taldi eparkatu. Ah, eta eure bizen hartien, ba... Dreadbringer abestiz ekaleratu dabe gaur, eta Welder, zapatilla. Agizu abortetik usiko gula udan, bai. ez da? Eta salgo fintetik Intent ez guen lau, bai. Ba, ekarteko gona, hori abestiz, eh? Paseote. Ba, bitxu. Entzun, pasatoz. Ah, bueno, ez. Eh. doble bombo gitzi, eh? Bueno, pipo, lez horrega eh? Oso ondo, bat zuzik gazten, eh? Ia batean nono badozten, eta ez, eh, bereza zoien akortan hazen gen duela. Eh, ba, zeu zer desberdin jingo dugu, bakoitzak ekarriko desbeste baten abesti zen, eta aldeak bai, bai. ekarri hozten eh, arize sasoiko disko baten eh, tope baina abesti barra Arize diskoa edo arize dendie. Arize dendiek eta Bueno, arize dendiek parkatu atateman aldizkari bat, eta bertan etortezan disko bat. Eta horko abesti bat izan zan Down of Victory eta horregaz etorri. Bai, bua. Aldi, aldi eskaritxe. Ba, me, me flipa, me flipa. Ez benetan me flipa. Da, welder, zer. Zerrez atozu. Neuri ez tozte harritxu egiz esan, eh? Ze neue ekarteko gonaz, da... Azkenin behar bitxu, benik da borte, azkenin... Da, bizeti ese talde antzekoak, ez? Mucho tez. Bai, bai. Da, enaz, enaz eh, oso sali, horre... Horko arloan, baina... Egiz esan horrek talde bizek, neuri egiz esan gusto cada de zela. Bueno, ni indican eso sorprendente, vaya. Chiquito cola que usaba de Cartier, eh? da, sea. En otro gucharo pero bat. Es. Ahora Claudia, vos. Vale, sí, Eh, baina, ez, zazpi gara lez, endote ez batzuk. Baina, eh, ba, ba, ba, ba. entzuleko eta prezistan dut. Gauza ez Baina, ez lan lehen ez eta hone pintxukin dator. Ja, gauza kasko aldatu. Eh, txiki, segaitxi Eh, segaitxi eh, eldu eh, inda, eldu inda. Atxatasuna gondoitzo. Bai, bai, bai, Atxatasuna gondoitzo. Hemen deki zarratute, hola, Hasta yo sorre y dice que Itzan, itzan, itzan, bagizu audioan ez tala ikusten imagena. Laguntzu. Zukaldo zuzi pini arpeizien eskuek, baina ez da, ez ez da entzuten. <laughs> Ez da, ez da maitzut. Bueno, Welder, da zer, se <laughs> konti da kartu. Nino da eh, rock metal... Eh, berriro! Eh, bai, eh, eh, eh, rock metal progresio agaz, azpaldi honetan talde desberdin egin da. Eta gehiaren gantzeta da lepros. <gasps> Lepros jarri naben, baina bertoko... Que bueno! deko ladra disko bat, Einar Solberg, eta berak, indaben, kanta bat, enperorreko abezdari zegaz, izan egaz, horiak jarriko dutena. Celestial Violence. Bizera hotxak ez egita desberdituko zuez, eh, errez egin da. Ez Metal Fabrikan eh, deko zela... Oh, la segunda comida en una semana. Badu zela jendie gusto onakaz. Ba, badu. Eh. Azadeu? Un momento. Echando este José Pérez se va. day. And I will turn these unforgiving words into a star. Stay. This scenery would change if we could watch it from afar. Pain. Like icons of our suffering, distilled to works of art. Pain, a sting of life to bind us to these heavens torn apart. Lepros edo... Ez da Leproseko abeslari ze Einar Solberg izan egaz. Izan egaz. Ez da egin noena da, abesti ze. uste dut egizte gudala Einar Solbergena. Mm. Ba izan dau kolaboran zinu moduen. Zuta, gauzatxo bat, ez da komenta, eh, kontzertuak hau laster, ez da? Hemen bai, gauza txu batzuk eh, komentateko bakaus. Aurrekoan aurkeztu genuen. Bai. Bi talde bai. jarri genu zen. Gauza falta jakul, eh? Bai, hon nino esan egon eh, esan da, ze irugarren talde bat. Hori da, bi talde aurkeztu alizen genu zen, ze bueno, ez askoen mesedez e, eh, itxadoteko apurtxua, kale kartela kaleratuteko, eta bi talde aurkeztu gero zen, eta hirugarren aurkeztera Eta linea kolapsan gaskun, bueno. moi peinak badakizien, eh, ba, zer talde zan, porque leak ebe eh. proposatu ban, birra gratis, etxie gratis, eta ukala igarten manantzako. Tu, tu, tu, hori inorizta koletan izan horrek. Eta, linea kolapsa, si, zen. Tu, azken... Orduan, bueno, gaur argitaratuen gau, a ver, zeinan irugarren. Parkatu, eh, tonteri, tonteri karakola. tonterio horregaz, tonterio horregaz, beste bonien azkini tonteri horregaz, horregaz, gazteizera, tonteri horregaz, txikito, zen, eh, alo de zure etxin lo, son es. ez. <laughs> Ire bat ba zido zu, saririk, ez. Orduen, non dau zure zenbaki irebazlea. Ba, bueno, iru zenbaki gauza amen. Ezan biztasun, asmatu dozu, Da gauz, iru zenbaki amen, e, eh, iratizko zenak, eta urbili bilidea, baina ez da orduen, libra kaso etxi, aldo zu inbita, txikito, zure etxera. Bai, bai, txikito, nahi bat zuetorri indietzera, ez Da, bueno, ze, iru, irugarren eh, hori esango du, eta esan gainke, ba, desten dala bera. Ah, bai, ne hori nire nazentero. Epiko amanda amendak hau fotofinix. Eta, ba, bueno, ba... Euren eh, buelti edaganera. Eh, kartela, kartela osatzeko falta asko ne, oiz esan, da gaur gitzin jo berba egiz esan. Bai. Ze talde eh, potente eta gauz, da gau, eta ez maiatzak. Eletri gel, iruñati datozenak, eta gero inkurse du bai ikuko gauzena hainbeste denpora gero gure artian. Kostaiago, eh? Jo, Lortzi, eh? eh? dio. Eta bueno, ba, espero dugu, hemen, e, ba, bolo oso potente bat eukitxi, jentik erantzuti, eta tanok disfrutateko egun bat eukitxi, eta... Juankar! agosar. me kau en dios, eh? Eh, <laughs> Juan, eh, Bilboti datoz, da ganera oinez, eh, kosteak, Durango kosteak ah, Orion txal direz Durangarra. Ah, man, yeah, man. Ikusen nahan nazte bada hoi, noin dauz, eh, bi ondarrutar, <laughs> Matiena, Durango, Bilbo... Herri politxe, ondarru, bai. Bueno, bat, bueno. ete zente gazetxeko zentxeago, eh? Ez pentsa, ez pentsa. Eh, ba, ondarru, ondarru, ondarru, ondarru, ondarru, ondarru, ondarru, ondarru, ondarru, ondarru, Da, portuko rampin, raka... Promia, promia, bromia, bromia, da! Rokapunkunk. ureta, ureta. Bueno, Oizai, berro mire. Bereza soien zerrezan amon mantalde bat, eta bueltan da, martxoan aurreko azte edo martxoan azikeran joten dabe bai euren lehenengo kontzertu eta izan bai Eta gero, de Descent. bai. eta gero, ba, inkurset eta electric kill eh, hemenuko emenuko duguz. Por cierto, el equipo. Nor que moten deu geizau, amasei zen. Ganera guztot, martzoak amasei dala Euskal Herriko metalegunez, eh? ez dakizin bat konzertu zen. Baina gu gurien, deura ambiente ingo dugu. Pues azpie gara. Lagunar tiene ongo gara, eta... Entrenu ninguno. Suen zain. Amen, guaz, egu prez! moteko pres. jarriko naben naiz rosa. Berbaitzen zaz, no? Baina esazu se pinchan. Ez zetze zango, naiz rosa, ez zetze. Zango... Bueno, amai, eba. Amen, naiz rosa, zensura dezute. Eta ez dut, gipuzko al moduan, ez dut ulerzen hori. Gipuzko al. Este bai da. Gaur, aria nire gari gozko kelasuka. Gaur beha obliga ez tira behar baitzen. Bai, bai, bai. Derri gortu. Hori bai. bermion. Ah, oza, zuzentzen hasiko gara, irratu bai, dugu bai, ustize. Bai, bai, bai. Derri gortu. Hori, derrego Horretan planien ipintzen bagara. Ziberuko bizuna. Oste, aguantuz euskal filosofagaz, eh? Filofosa. Filofosa. Filofosa. Bueno, bai, eta, hori, eta esan dote moduen, ba... Obligeizti, eh? Derrigortu. <laughs> Derrigortu. Obligeizti, eh? Obligeizti, eh? Bai, eh? berbaitzen. Eta total, oza, sea, estosti izten berbaitzen, orduen, eh? Zetako ingo berba, eh? Bai, ah, bale, zeke zi gehoteko. Da, ze karko zuari, ze kar zuari. Ez, ez, eh, obligeizie, gero. Obligari. Ia, ba. Venga, ba, ba, ba, ba. Eh, lauli, esan dugu, adostu dugu danon artien, eta kristaletik. Kristaletik, tik, kristaletik. Eta bezparik, osea, ez este merezidu aurkezpenik, dano dakizu zer dan, eta... Es. Eta mona burra. Agurtu, agurtu, burra. Bueno, ikusentzule guzti... bueno, ikusentzule... Ikuses. Ikuses. Ikuses. Ikuses. Bueno, ordu gu, gu, gusti hori. Hori esateko hobeto ez sabies Ordu txerri daro gasta. Eh? Urren bueno, bai bai, bai. <laughs> Eh, bai, bai. Hobeto amene, bai. Eta de marcha viga estáisen. Marcha Camasei Metal Welder Nun, di Welder Nun, gastéisen Nun. del Taberna Neongo gara, festival orkestra de ba, dicho. Eh, Onegin. Bejon izula. Isula. Di Welder. Takalasniko. Agur. Takalasniko. <laughs> Da la batera. Takalasniko Venga, oingoan, ordu terdiko irratzaio urdin asko. Sartu isu. Eta bat due. Eh? Jauzi loli, ah, jauzi loli. Loli. Kristaletik! zaitut Aspalitik ez zabu, ez zabu, Zure beso artean ego nahi dut zabu Maitatzen, maitatzen, maitatzen bete ere, bete ere lastan zen Ukatuz, ukatuz, ukatuz Biek izan da, zure telefono zenbakian Aspalduz, zure telefono 映らされたのさばきや